Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upozoravao na sve ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala otkrio od gajba što će nas zadesiti i upozorio je na sve fitne, smutnje, iskušenja koja nas mogu zadesiti da bi se mi njih mogli čuvati. Upozorio na njih i uputio na koji način ćemo iz njih izaći. I ovaj hadis se, se završio savjetom i uputom na koji način i šta je najbitnije kroz sva ta iskušenja sačuvati. Od tih iskušenja ima jedan malo duži hadis kojim poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavljuje i nabraja fitne koje će zadesti ovaj ummet u posljednje vrijeme. Mi smo taj hadis spominjali i spominjali neke stvari, ali ovoga puta ćemo pojedinačno se zadržati i pokušati objasniti ovo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio od Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه كذا se plijen i ono što Allah subhanahu bude zadržavao i prelazio iz ruke u ruku bogatih samo, samo bogataša dakle ratni plijen i ono što Allah da od imetka i dunjalka vjernicima zadrži se samo među bogatima i onda samo kruži iz ruke u ruku bogati kad se to desi i kad emanet povjerenje postane profit i kad zekat postane globa konopčana kazna i kad se počne učiti ne radi vjere, kad se prestane učiti radi vjere i kad čovjek bude slušao svoju ženu, a bude neposlušan prema svojoj majici i kada bude prisan sa svojim prijateljem, a ne bude prisan sa svojim ocem, وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ i kad se pojave i uzdignu, podignu glasovi u mesečidima. وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقَهُمْ i kada vođa plemena bude fasik. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ a bude presjednik ili vođa naroda najlošiji od njih, najprezreniji od njih, najpokvareniji od njih. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَحْوَافَةَ شَرِّهِ i kad se čovjeku bude iskazivalo poštovanje i počast iz straha od njega budu ga ljudi poštovali zato što ga se boje وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور i kad se pojave i raširi masovno rašire plesačiće i muzički instrumenti i kad se bude masovno pio alkohol i vino وَلُعِنَ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ awwalaha i bude posljedak i zadnje generacije ovog umeta budu proklinjale one prve tada fertaqibu inda zalika rihan hamra tada očekujte kad se sve to desi ovih 15 stvari nabrojani tada čekajte crveni vjetar očekujte crveni vjetar i zemljotrese i očekujte da zemlja guta stvari i očekujte da Allah subhanahu wa ta'ala ljude izobličuje i Allahove ajete i znakove te te taba'u kenidhamun kutija silkuhu fe te taba'a kao i dolazit će i očekujte Allahove ajete dolazit će jedni iza drugog kao što bobci sa prekinutog lanca spadaju jedan za drugim. Ovaj hadis bilježi Tirmizi i kaže za njeg da je Hasan Garib, znači hadis je u suštini slab, daiv, međutim, mnogo je drugih hadisa koji potvrđuju ovaj hadis, potvrđuju ovaj hadis i jačaju ga, i potvrđuje ga i naša stvarnost. Potvrđuje ga i naša stvarnost, praktično da nema ni jedne od ovih 15 stvari koji spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem a da mi to ne vidimo svojim očima i ne slušamo svojim ušima pa bi sad jednu po jednu ovako ukratko prokomentarisao kada se uzme on, on ratni plijen i ono što Allah subhanahu wa ta'ala da vjernicima kad ostane samo u, ruga, u rukama bogatih i samo prelazi iz ruke u ruku bogatih to je upravo kontra i suprotno onome što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao kada kaže ma efa Allahu ala rasulihi min ahli l-kura falillahi walir rasuli walidil kurba walijetama wal mesakin kej la je kune duleten bejnel agnija i minkom ono što Allah subhanahu wa ta'ala da od ratnog plijena svom poslaniku sallahu alaihi wa sallam to pripada Allahu Allahovom poslaniku njegovoj, njegovoj rodbini jetimima, miškinima i putnicima, namjernicima zašto? da ne bi bilo da ne bi prelazilo samo iz ruku u ruke bogataša vaših Allah subhanahu wa ta'ala odredio kome to pripada da ne bi ostalo samo u rukama bogatih a upravo danas vidimo u islamskom ummetu da imetak metak i blagodati koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao ovom umetu ostaju i vječito ostaju i kruže samo iz, je, u jednim te istim rukama u rukama uskog i malog broja i uskog kruga ljudi drugo kad emanet postane profit i zarada kad se emanet bude na emanetu bude zarađivalo kako? <clears throat> tako što će čovjek doći i ostaviti kod tebe neki emanet. Hoće negdje da putije, ne može sa sebom ponijeti nešto i ostavi da mu čuvaš i ti mu čuvaš, a on poslije dođe i traži svoju stvar, ti kaže šta si mi dao, kad si mi dao, nisam ništa dao. I ti si na emanetu koji ti je čovjek povjerio, zaradio. Emanet koji ti je povjeren, ostavio si sebi kao zaradu. Zatim, kada se zekat bude uzimao kao globa, kao novčana kazna kad se bude tako doživljavo i upravo danas većina ljudi oni koji imaju obavezu zekijata tako zekijati doživljavaju ne ispunjavaju ga iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala radi ibadeta i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ne osjećaju to u svojim srcima da je to Allah subhanahu wa ta'ala propisao iz milosti prema njima i prema njihovom imetku da očiste sebe i svoj imetak Ne, nego to nevoljko rade, ako rade i doživljavaju to kao novčanu, novčanu kaznu. Da se i kad se prestane učiti radi vjeri, kad se prestane učiti radi vjeri, ovdje se odnosi na šerijat, izučavanje vjeri. Kad se vjera praktično, šta to znači? Kad se vjera praktično bude izučavala ne radi vjeri, radi toga da se vjera sačuva, da se proširi, da se izučava, nego se bude vjera izučavala iz sasvim drugih pobuda i ciljeva. Kad se bude vjera izučavala da bi se zaposlio, da imaš poslu, da imaš diplomu, da dobro i lagodno zarađuješ, kad se radi toga bude vjera izučavala, to je jedna od ovih 15 stvari koji upućuju na to da treba čekati Allahovu kaznu. Zaista ova fitna je opasna fitna. I kad pogledamo danas umet, vidjet ćemo da je zaista malo. Praktično nemoguće toliko malo oni koji vjeru izučavaju radi vjere. Da se vjera sačuva, prenese radi ibadeta, zato što to smatraju ibadetom i tim izučavaju vjeru i time se približavaju Allah subhanahu wa ta'ala da izučavaju i uče Allahu vjeru radi onoga radi čega su izučavali prve generacije kaže ima Malik radijallahu an kaže učio sam samo radi toga da ne budem džahil da ne budem neznalica a tako isto i ljudi i ostali ljudi znači sva njegova generacija učili su da ne budu džahili da znaju danas danas je jako teško naći onoga ko uči da ne bude neznaučen. E upravo zbog toga imamo puno učenih neznalica. Jer on nije ni učio da ukloni svoje neznanje i zamijeni ga znanje. Nije ni učio. On je učio radi diplomi. I ima diplomu, ali neznanja je ostalo. Veliki što belaj. Veliki što belaj i velika iskušenja jer se i to počelo smatrati zanatom i dobrim profitom i sutra dobrim poslom i sticanjem i metka i ugleda i prestiža na dunjalu. Dalje, kada čovjek bude slušao svoju ženu, ovo, ovako samo da stanemo i da ništa ne komentarišemo. Da ništa ne komentarišemo. Kada čovjek bude slušao svoju ženu, kada čovjek bude slušao svoju ženu. Hej, čovjek kojeg je Allah subhanahu ta'ala uzdigo za stepen iznad žene i dao mu da bude i jači, i pametni, i sposobni u svakom smislu, on sluša svoju ženu. I da ne bude, u stvari da bude još bolnije, sluša svoju ženu, a kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, a ne sluša svoju maju. Ima li i treba li puno da se zagledamo oko sebe i u sebe i sve ovo prepoznamo ne treba treba samo da čekamo ono što je što je najavio Allahu poslanik sallahu alaihi sallam u ovom hadisu kad se sve ovo desi šta onda mi treba da očekujemo i ono što treba da očekujemo već se dešava i tu oko nas zatim bude prisan sa svojim prijateljem a ne bude prisan sa svojim babom bude poslovan sa babom. Šta to znači? Ima nekog prijatelja, ne, njemu otkriva svoje tajne, sa njim se savjetuje, od njega traži savjeta, njemu otkriva sve svoje i što smije reći pred ostalim ljudima i ne smije. A sa babom kad sjedi, nemaju šta da pričaju. Jedva popiju kahu. A ni to u deset minuta nemaju šta da razmijeni. To je ono što je poslanik sallahu alaihi sallam najavio. Zatim se budu dizali glasovi u mesečitima. Ljudi će izgubiti osjećaj za mesečit. Da je to Allahova kuća koja je napravljena isključivo radi ibadeta, spomnjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, namaza, učenja Kur'ana, izučavanja Allahove vjere. Podit će se glasovi po džamijama. Kod nas ne samo da su se podigli glasovi po džamijama, nego se i tuku po džamijama da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva svake fitne. Ovo što je poslanik sallahu alaihi wa sallam navjavio i ovo o čemu govorim, govorim radi toga da se da to prepoznamo i da ne budemo od onih koji će biti sudionici i subjekti ovih pojava. Na čijim će rukama se odraziti ove pojave koje je najavio Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam. Zatim da će vođa plemena biti fasik. To može biti iz više razloga. Iz razloga da će ljudi toliko se odmetnuti od vjere, da će fisk i grijeh kod njih biti velika stvar. Tako da će za svoje vođe uzimati one koji najviše griješe, jer će u njihovim očima biti najvredniji, najhrabriji. Ili, u najmanju ruku, da vjera neće imati nikakvog utjecaja i nikakvog, nikakve vrijednosti da će ljudi sve druge vrijednosti stavljati prije vjere. Sve drugo će biti kod ljudi vrijednije od vjere, od ahlaka, od morala. Pa će onda za svoje vođe birat fasike, griješnike, koji prednjače u grijevu. I vi vidite, evo, analizirajte izbore u nas i vidite ko najviše glasova more dobiti. Slušao sam predizbornu hutbu na kojoj imam govori o izborima. Znači, dokle dolazim? Do vjeri, do mimbera. Do mimbera. Gdje treba da bude vjera na prvom mjestu. Mora biti. Ali čujte ovo. Na mimberu čovjek na hutbi govori o izborima i priprema svijet za izbore i govori o izborima u državi i o izborima islamskoj zajednici. I hajde ove u državi nekako manje imamo nade da tamo nešto možemo učiniti, ali u islamskoj zajednici. I kaže, birajte vi u islamskoj zajednici. Birajte vi i dajte glasove onima koji hoće da rade. Ne moraju to biti oni koji su uvijek na namazu, koji uvijek klanjaju. Allahu akbar. Ne moraju to biti, kaže, birajte vi oni koji hoće da rade. Šta je sad ovdje stavljeno u prvi plan kao vrijednost? vjera ili nešto drugo. Poslije toga mi se kleo, pouzdan čovjek, da u saboru islamske zajednice, najvisoče, tijelu, ima ljudi koji ne padaju na srđu. Ne padaju na srđu. Kaže poslanik sallaha alaihi sallam, vođe će biti birani, fasic. Drugo, vođa jednog naroda i ljudi će za sebi, za presljednike i vođe birati najlošijim, najprezrenijim. Zašto? Zato što kod njih će prestati taj sistem vrijednosti da važi u kojem je, u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala na prvom mjestu vjera, pridržavanje vjere, nego će na prvom mjestu biti i metak, uticaj, velike sile, uklapanje, povoljnost, i tako dalje. I onda će na osnovu toga isplivavati ovi koji najviše znaju lagat, vrdat, migoljice i oni će izlaziti na površinu. Dalje, kada se bude čovjek poštovo, izražavalo mu se poštovanje i kram i bude se lijepo obhodilo prema njemu, ne zato što on ljudima pomaže, što je dobar čovjek, što im daje lijepe savjete, Ne zato, nego zato što se boje njegovog zla. Da će im nanijeti kako zlo. Da će im nanijeti kako zlo. I upravo, kroz neke događaje ovdje sad u Bosni, sam vidio tu situaciju. Razgovaramo sa ljudima i ukazujemo na zlo kod nekog koji se zoholio, kaže, znam ja to. Znam ja to. Sve je to u redu ali znaš ja moram sa njim dobre odnose čuvati ne smijem ja tu ništa ovaj pokazivati zašto? i on se sa njim lijepo odnosi a svjestan je da je, da je taj čovjek lopo svjestan je da ga treba odatle ukloniti svjestan je i zna ali opet kad ga sretne nasmije mu se lijepo ga pozdravi ukazuje mu poštovanje samo iz straha da mu taj koji je na poziciji ne bi naškodi. Eh, ovo što je poslanik sallahu alaihi vselem najavio od fitne iskušenja je posebna priča da će se raširiti raširiti plesačice i muzički instrument. Zaharat znači raširit će toliko bit prisutne na svakom koraku biti prisutni. Onda kada je Allah poslanik sallahu alaihi sallam ove stvari uvešnjavo, to se nije moglo zamisliti. Ashabi su vjerovatno imali poteškoća da zamisli kako će se to tako raširiti. A danas mi ne možemo zamisliti kako bi to izgledalo bez te muzike, bez tih plesačica, bez pjevačica, bez ekrana, bez bez radiostanica. Kako bi, mo, ne može se zamisliti da u svijetu postoji neki televizijski radio i neki drugi program, ili bilo kakva druga manifestacija politička, ili ekonomska, ili šta god hoćete, bez šeitamog. Bez instrumenta muzičkih i bez, bez plesačica. Danas u kući, na poslu, na pijaci, kud god makneš, čak se muzika takvići i sa ezanom. Često se ezan ne može čuti od muzike. Do te mjere, do te mjere se to raširilo. To zlo u koji i većina, i dan danas većina muslimana sumnja uopšte da je to zlo. I neće da prihvati uopšte da je to haram. Čak među muslimanima ima i učenjaka koji se upinju svom silom da objasne da to, da to nije haram. Pored hadisa i pored onoga što mi osjećamo kako muzika i kako te plesačice i pjevačice negativno utiču na vjeru i koliko skreću ljude sa pravog puta i odvraćaju od pravog puta, koliko ih sprečavaju da se uopšte sjete sebe, svog postojanja, svoje smrti, i svoje odgovornosti i dana proživljenja. Ljudi se ne mogu toga sjetiti i ne razmišljaju nikad o tome, a glavni razlog tome je tolika raširenost muzike i muzičkih instrumenta. Do te mjere da većina ljudi danas i nema ahbaba i prijatelja s kojim će se razgovoriti, nego se razgovara uz svog šeitana i svoju muziku u svog deđala do te mjere kaže mnogi raspravljaju o tome pored hadisa koji bilježi Buhari znači sahih hadis bilježi ga Buhari u svojoj sahih izbirci sahih izbirci gdje kaže Allahu poslanik sallahu alaihi ve sellem la yakunanne min ummeti akvamun jestehilluna l'hirre wal harire wal hamre wal ma'azi biće umom ummetu opet upozorenje na fitnu biće umom ummetu ljudi koji će jestehilluna koji će ohalaljivati ohalaljivati šta znači ohalaljivati odobravati, smatrati halalom i ohalaljivati znači da je bilo haram, pa ga oni ohalaljuju. Znači da je bilo haram, pa ga oni ohalaljuju. E to znači ohalaljivati. Ohalaljivati žinaluk, svilu, vino i muzičke instrumente. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem muziku u ovom hadisu spominje sa najvećim zlima. Uz najveća dva zla. Alkohol, vino i zinaluk. Sa njima ih spominje. Zar tu ne govori dovoljno koliko je to opasno i koliko je to veliko zlo? Pored toga, dakle, ovo ohalaljivati. Onaj ko bi rekao, dobro, taj hadis je sahih, ali to mene ne interesuje, meni je muzika halal, onda bi ovo jeste hilune, ohalaljivati, on bi tačno ohalalio ono što je Allah subhanahu wa ta'ala njegov poslanik zabranio, učinio harama. I time bi šta? Činio kufr. Izišu izvjeri. Onaj ko bi tako postupio. Međutim, većina ljudi danas ne postupa tako, nego traže druge izmicao sam. Ne kažu Allah je to zabranio, ali mi to smatramo halalom, da bi izašli iz vjere, nego traže druge. Pa kažu, hadis daif, čuj daif hadis u sahihu Buhariju i tako dalje. Nemam namjeru iznositi šerijatske dokaze o tome. Mislim da je ovaj hadis sam po sebi, ovaj dio hadisa, sam po sebi dovoljan dokaz jer je njegov nastavak još očigledniji gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovi koji će biti ohalađivati ove stvari između toga između tih stvari i muzičke instrumente kaže wala yanzilanna aqwamun ila jambin ila jambi alamin yaruha alayhim bisarihatin lahum ya'tihim li haja yani al faqir i oni će se smjestiti ispod vrha nekog brda smjestit će se pored nekog brda i doći će im čovjek siromašan čovjek pastir i tražiti pomoć od njih pa će mu oni reći fejakulu irđi ilajna gadena Pa će mu oni reći kad je on zatraži od njih pomoć, a oni u takvom stanju smatraju i zinaluk, i svilu, i alkohol, i muzičke instrumente halalom, kad bude ovaj tražio pomoć, reći će mu dođe, dođe sutra, a Allah subhanahu wa ta'ala فيبيتهم الله ويدع العلم ويمسخ الآخرين قردة, قردة wa hanazira ila jaumil qiyame i taj će siroma otići a Allah će ih u toku noći u toku noći na njih preturiti taj vrh tog brda i progutaće ih zemlja a druge koji nisu se zadešili tu će Allah subhanahu wa ta'ala pretvoriti u svinje i majmune do sudnjeg dana do sudnjeg dana. Ono što posebno ovde dok govorimo o ovoj muzici i njenom, njenom masovnom treba posebno napomenuti da je upravo ta masovna proširenost glavni faktor koji utiče na muslimane da i oni prestaju više vjerovati da je to haram. Kad vide svugdje se proširilo, pa svako to sluša, kako će biti haram? Kao da je pravilo da ako je nešto haram, da to ne mogu svi ljudi raditi. Većina ljudi zaista i zapada u najviše harama. Masovna proširenost jedan od osnovnih elemenata koji čine ljude da lahko zapadaju u određene grijehe. Od toga je muzika. Od toga je muzika. Ali ima i drugi stvari. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُبِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ A ako budeš slijedio većinu koji su na zemlji, odvešćete sa, sa pravog puta. Odvešćete sa Allahovog puta. To je princip. Kad god budeš slijedio većinu, odvešćete sa, ta, sa pravog puta. Sa Allahovog puta. Ima mnogo stvari koje su opšte prihvaćene, ali su veliko zlo. Danas je teško nama shvatiti koliko se zlo krije u samom, recimo, futbalu opšte prihvaćenoj stvari čak mnoga ulema smatra to et halal a u šerijatu u šerijatu niko se ne može baviti nekakvom djelatnošću koja ne donosi praktičnu korist da bi od toga zarađivo i od toga živio i sad recite vi meni šta proizvodi i šta doprinosi kakav hajr donosi futbaler čovječanstvu pa da ima pravo da naplati. Šta to on korisno ljudima čini? Gura kožnu igračku po livadi i još se radi te kožne igračke i livade okupe 11 s jedne, 11 s druge strane. I ne samo da se oni ne okupe, nego se okupe hiljade ljudi s raznih strana svijeta. Putuju ljudi danima radi toga. Radi čega? Da vide kako se gura kožna čuška, kožna igračka polivanja. Tu racionalno kad svedeš na ono na što ono jest u suštini, vidiš kolika je to glupost. Ljudi ostavljaju posu, uzimaju godišnje odmore, plaćaju ogromne svote novca, ruše svoj život, daju svoje vrijeme i putuju u nepoznata mjesta i nasilja i gradove i države, vade vize, da gledaju šta? Krkane koji nešto ćuškaju po travi. Nikakvog smisla. I ne samo to, nego osim hiljada koji su okupljeni, milioni i milijarde drugih sjede pored ekrana i gledaju šta li će se desiti. Čutnog li uzbuđenja? Sudbonosne stvari? Kad će ta kožna igračka biti ugurana između dvije štatije? Manjara bi važne stvari. Čitave države, čitave države, čitava politika, čitavi budžeti za šport i kulturu. A ljudi umiru od glade. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Samo kad stvari spustimo na realnost. Ali samo zato što je to opšte prihvaćeno i toliko rašireno da i naša mala djeca znaju imena timova, i znaju kad se igraju određene utakmice, mi ne možemo da pojmimo koliko je to zlo. Da se mi toga moramo kloniti. Da mi nemamo vremena i ne smijemo sebi dozvoliti da budemo toliko neozbiljni. I opet Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kad sam ove stvari na nekim mjestima iznosio, kaže, pa kako, šta je tebe? Čitav svijet, ja, čitav svijet. Wa in tuti ektara men fil ardi, yudilluke an sabilillah ako budeš slijedio većinu na zemlji oni će te odvesti sa Allahovog sa Allahovog puta zatim piće se alkohol bit će proširano točenje alkohola, vina i raširenost alkohola je također danas dostigla toliki stepen da mi ne možemo više nigdje kročiti tako da je to postala obavezna isto kao kahva kad ti neko uđe u kuću. Ne mogu ljudi zamisliti da im se rodi dijete, da se uda oženi, da se bilo šta desi i najobičniji zijaret bez toga. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva tako niske svijesti. Zatim će zadnji u ovom umetu, posljednje generacije ovog umeta proklinjati one prvi proklinjati one prve generacije. Ovo proklinjanje, bukvalno proklinjanje, da kaže prokleti bili, se već dešava. I to baš od onih koji sebe pripisuju ovom umetu. Većina, ogromna većina šija danas proklinju većinu ashaba, proklinju ih. I to najbolje, najodabranije ashave proklinju. Ebu Bekra radijallahu anhu, Omera radijallahu anhu, Aishu radijallahu anhu. Iako sebe nazivaju od simpatizerima Allahovog poslanika i njegove porodice. Pazite, sebe nazivaju tako šija. A onda proklinju one za koje je Allahov poslanik sallahu alaihi wa sallam rekao da ih najviše voli. Kad je Amr ibn Az pitu Allahov poslanika sallahu alaihi wa sallam koga najviše voli nadajući se kaže poslanik se sallahu alaihi sallam tako odnosi prema njemu da je on pomislio da njega najviše voli pa ga pitao koga najviše voliš kaže a išu radi Allah kaže ne mislim to nego od ljudi kaže Ebu Bekra hajde dobro Ebu Bekra kaže a onda pa je opet spomenuo nekoga da svala pa onda pa opet kaže tako do, do sedmorce pa sam se kaže onda postidio i prestao sam više pitati Dakle, oni koji su najodabraniji u ovom ummetu, ta prva generacija i one koji je Allah, poslanik sallahu alaihi sallam, najviše volio u ovom ummetu, a oni time prestaju biti od ovog ummeta, ima onih koji ih proklinju, bukvalno proklinju, a proklinjanje se može shvatiti i ono što se dešava od većine ovog ummeta, čak i od onih koji sebe smatraju učenjacima, da za prve generacije kažu da je njihov put i metod i njihov način razmišljanja i prihvatanja Allahove vjere zaostu da se to danas tako ne može primijeniti da je njihov, kako se na arapskom kaže put eslan da su oni bolje prihvatali ali da je naš put i metod i prihvatanje vjere ahkem kao mudri mi smo mudri pazite. i tako postupanje i ponašanje se također može smatrati vidom proklinjanja jer je, to nije proklinjanje ali je negativan govor i stavljanje ashaba i najbolje generacije u negativan kontekst prema tome može se smatrati proklinjanje i s te strane možemo smatrati i to jednom masovnom pojavom u ovom umetu dakle ne treba se posebno ubjeđivati da su svi ovih 15 stvari već uveliko zaživile i uveliko se raširile u ovom umetu ono što mi moramo znati, na što nas Allah subhanahu wa ta'ala upozorava kad kaže وَاتَّكُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ bojte se fitne koja neće zadesiti samo one koji su zulum počinili od vas. Dakle, bojte se fitne koja neće zadesiti samo one koji su izazvali, samo one koji zulum čine, nego će zadesiti i ostale. I znajte da Allah subhanahu wa ta'ala žestoko, žestoko kažnjava. Ovdje, inša Allah, za drugu priliku ostavljamo još jedan hadis koji je duži i kojim se spominje još Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam spominje stvari koje će se pojaviti od fitni pred sudnji dan za koje možemo smatrati da su se također pojavile ono što je bitno za nas kad smo spoznali ovo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže onda čekajte zemljotres čekajte onda da zemlja guta da Allah subhanahu wa ta'ala da da zemlja ždere i čekajte da Allah subhanahu wa ta'ala izobličuje ljude i većina ovih stvari od zemljotresa i pucanja zemlje i gutanja se već dešavalo pred našim očima i to su Allahovi ajeti za koje rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahovi ajeti i čekajte Allahove ajete kad je rekao čekajte crveni vjetar znači crveni vjetar prašnjavi vjetar, vjetar koji nosi prašinu ruši objekte i mijenja izgled na površini zemlje na zemljenoj kori nakon toga kaže i ajete koji će se zaredati jedan iza drugog kao bobci što se zaredaju kad se prekine konac molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu i da nas sačuva od ovih fitni u koje masovno ljudi zapadaju da nam ukaže na istinu i da nam da snage da je slijedimo da nam ukaže na batil i na istinu i da nam da snage da je se klonimo i da je se sačuvamo molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi da vas nagradi da sa sabor i strpljenje dok ste ovo slušali da vam to upiše u dobra djela i stavi na vagu dobrih djela kad nam dobra djela i kad nam svima dobra djela budu najviše trebalo. Subhanak Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.